Fantastiskt! Yeah. Halleluja! Viņš to strādājas, vai ne? Andra, tu vēl vietāties? Yeah! Um, man ir tāda informācija, kurai es ļoti maz liecību, bet lai jūs nāk priekšā, Par vienu semināru, kas bija manis dalīšana, uh, Ilza, tāds, uh, viņa pateiks tādā liecību, jo šis projekts turpinās, varbūt kāds bija piedalījies šajā projektā uz priekšu, tāpēc Ilza pateiks īsti liecību. Es? Uh, paceliet lūdzu roku visi tie, kas domā, ka iet uz ielas un stāstīt cilvēkiem par jēzu, nepazīstināt cilvēkiem par jēzu, tas ir reāli grūti un sarežģīti. Jā. Uh, es līdz šai dienai tiešām pat domāju, un es pat nebiju domājis piedalīties Keitijas uh, projektā, aizdalīšanas projektā, jo man tas likās, ka man tas pilnīgi vājprāts. <laughs> un uh, tad, kad es redzēju video, uh, kurā bija parādīts, uh, kā viņi to dara, es sēdēju, man uh, Dievs man uzrunāja, ka aizēju studiju un uh, paskaties, kā tas notiek. Viņi droši vien izstāstīs, kādas tie līdzekļi tiek dot un, un kā tas uh, notiek un tā. Un tas nolika, ka es iešu. Un tad es sapratu, ka mēs nesēdēsim aplīti un nerunāsim par maizes dalīšanu, bet mēs iesim uz ielām un reāli arī mums dalīsim. Un tad es tā kā vēlreiz norāstos, es domāju, nē, ieviesīs, es domāju, es iešu dzirdēt. Un uh, gala rezultātā tas bija fantastiskākais, ko es esmu piedzīvojis šajās dienās. Tas bija iedvesmojošākais. Uh, Eh, es eh, pārkāpu savu komforta zonu, gāju ārā. Es sapratu, ka daudz cilvēku, kas bija šodien, ir svētīgi. Un eh, tas bija vienkārši lieliski, ka tā bija Dieva svētība. Es tiešām iedrošinu, ka šīs projekts ir rītīgi labs. Tas neprasa nekādu nu īpašu sagatavošanos, tas neprasa no jums tur apmācību ar mēnešiem, lai jūs to varētu darīt. Bet tas dod ļoti lielu labumu. Un tā ir ļoti liela, ja es žālstība un mīlestība, ko es parādīju saviem cilvēkiem. Paldies! Šis maijas dalīšanas projekts arī nākamā sestdiena uh, notiks, un ja jūs esat ieinteresēti nākamā sestdiena būs divos tikšanās pie brīvības pieminēkļa, cerams bez pirotehnikas. Un, ja kādam ir interese sīkāk informācija pie manis, tie ir e-pasts, RSV ir uzrakstīti, ja kaut kas interesē, pēc tam pienāko pie manis. Vēl viens sīk informācija, ja kāds jau taisās doties projām, cerams vēl nē, tad Amandai mašīnai 4 vietas uz Smilteni, caur Valmieru izbraukt. Tā kāds ir kaut kā mašīna, piedieties pie Amandas, kur var piecelties kājās šobrīd, tur ir Amanda, tad to pēc tam tad nokārtoju. Nu, lūk, mums ir pēdējais Stunda un 45 minūtes vēl palikušas. Kā jūs jūties uz to? Ilgāk, un tomēr mums ir jāiet pasaulē un jāatcerās lietas. Nevar tikai sēdēt kalnā, bet ir lejā. Ne? Nu, pirms mēs tās pēdējās tādas daļas, mēs varētu tā, tā labi pasaulēt to kungu. Ne? Amen. Tā kā mūsu svētē gatavi, viņi vienmēr ir gatavi šeit questions. So that is